Açık Radyo'nun dinleyici destek yayını aslında bugün için saat 8 itibariyle radyonun çalışanlarını yere sermişti ama taze kuvvetler geldi. Önce bizden önce kardeş programımız e, The Big Easy. Sonrasında da şimdi biz bayrağı devraldık. Zamanlar değişirken olarak bir destek özel programı yapalım dedik. Dylan e, temalı programımız içinde. Ve e, buna uygun olarak da I Got Troubles, When I Got Troubles isimli e, bir Dylan bestesiyle girdik. Bob Dylan bestesi 1959 senesinden e, kayıt. Aslında kayıt değil. E, Bob Dylan'ın lise arkadaşı tarafından evde tape kaydedilmiş. E, yani parçanın işte bir blues denemesi olduğunu görüyoruz. E, çok daha henüz acemice gitar çalıyor falan Dylan ama ilerisi için bir ışık vermiş diyelim. Parçada Açık Radyo'nun bu yılki dinleyici destek projesinin temasına yani empati, özveri, dayanışma ve destek e, temasına uygun dertlerim olduğunda diye sesleniyordu Dylan. Evet Açık Radyo'da böyle sesleniyor. Dertlerim olduğunda sonra da tamamlıyor. Biliyoruz ki dinleyicisi yetişiyor ve Açık Radyo'yu düze çıkartıyor diyelim. Ve ben sözü Altı abi sana devredeyim. Bu, bu, bu, bu sözlerden sonra ne diyeceğimi bilemedim doğrusu. Şey diyeyim ben de. Demin The Big Easy'de desteğini tutmuş olan dinleyicilerimiz hadi artık zamanıdır. <laughs> ya ta, ta, tamam itiraf ediyorum. Yarın sabah gelip Ömer Bey vay be ben gittikten sonra da iyi destek olmuş desin diye yapıyoruz bunları. Yoksa başka bir amacımız yok. Tamamen şey bencil bir e, şey içindeyiz. Evet. Motivasyon içindeyiz. Ee, Güven abi sen hatta mıydın? Ee, ben de yörüngedeyim evet merhabalar. Ee, Varol'un programında yoktum siz son kısmında oradaydınız galiba ama ben de bu şekilde bir merhaba demiş olayım e, destek özel programı yayınımızda. Evet stüdyomuzda Varol abi ve Şemim Hanım da bizlerle beraber bu yayın boyunca. Ee, biz temamızı işte dertlerim olduğunda diye başladık. Bu dertlerin hafiflemesine yardımcı olan elimizdeki son listeyi okuyalım o zaman. Ee, başlamadan önce programın geri kalanına. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'ne saat 20.25 itibariyle destekte bulunan Zeynep Erdemci. Gökçen Karaman. Meryem Karadavut. Ekin Ersanlı. Selim Can Bilgin. Betül Karagöz. Daha önce Betül Karagöl olarak yanlış anons etmişiz kendisini. Özür dileriz, düzeltiriz. Evet. Ve Kırhan Özgürdal. Çok teşekkür ederiz, ederiz Açık Radyo ailesi olarak yine ailenin diğer fertlerine. Evet, e, ne yapalım şimdi? Empati, özveri, dayanışma, destek temalarımız. Elimizde de Dylan bestelerinden oluşan bir liste var. Hangisinden gidelim? elimizde yani bugünün şarkı listesinde Traveling Wilburys var. Bob Dylan'dan Forever Young güzel bir versiyon. Patti Smith Changing of the Guard. Suzan Tedeschi Lord Protect My Child. Var oğlu var diyebilir miyiz kısaca? Var. Evet. Peki. Changing of the Guard'ı ben pek severim. Hatta çok severim. Peki o zaman neden bu parçayı çalıyoruz? Ee, Şebnem Hanım sizden isteyelim mi? E, açık Radyo'yu desteklemek için istiyoruz. Çünkü Açık Radyo hep açık kalsın diye. Onun için dinleyici destek hattını arayabilirsiniz. 0212 343 4141 ya da açikradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz parça bu arada Changing of the Guard e, muhafızların değişmesi. Açık Radyo'nun muhafızları da bu sene sanıyorum e, %50 oranında yeni destekçi e, rakamını tutturmuş. Eski muhafızlar bir yere gitmese de yenileri ekleniyor. Bu da son derece umut verici diyelim. E, şeyi de söyleyelim yukarıda destek ekibimiz tam kadro olarak bekliyor telefonlarınızı almaya. Hatları da buradan görüyoruz. Telefonlarımız şimdi çalsın parçamız çalarken. Sixteen years, sixteen banners united over the field. Where the good shepherd grieves desperate men, desperate women, divided, spreading their ladders to the marketplace. Merchants and thieves, hungry for power, molested, gone down. She's smelling sweet, like the meadows where she was born. On Midsummer's Eve, near the tower, the cold-blooded moon The captain wait above the celebration, sending his thoughts to a beloved maid whose ebony face is beyond communication. The captain is down, but still believing that his love will be repaid. Saturn, between Jupiter and Apollo, a messenger arrived with a black nightingale. I seen her on the stairs, and I could not help but follow, follow her down past the fountain where they lifted her veil. I stumbled to my I rode past destruction in the ditches with the stitches still mending neath the heart shaped tattoo renegade priest and treacherous young witches protected, where the angel's voices whisper to the souls of previous times. She wakes him up. Forty hours later, the sun is breaking a broken chain. Evet sanıyorum e, zamanlar değişirken Açık Radyo'da zorlu e, dakikalar yaşıyor. Artık geleceğimiz açısından da biz biraz e, endişelenmeye başladık. Hiç destek alamamışız ya. Derin bir sessizlik hakim oldu Bo stüdyoya. Boşa konuşmuşuz. Evet. Yani hayır şeyi biliyorduk zaten yani tahminen işte saymıştık. Senin akrabalar abi, benim akrabalar. <laughs> Sizin zaten maalesef Güven abiyle akrabaların çoğu ortak. <laughs> çoğu, çoğu evet. Yakın aileden hani 13 kişi dinliyor olsa. Ben, ben Eraslan abiyi aradım abi. Çabuk çabuk yine gel, gel durumumuz çok fena diye. Ee, evet telefon çalsa aslında yani yakın akrabalarını aramamış olan varsa bari onlar arasın diyorum ben. Doğru. Güzel ve doğru bir istek. Ee, ben de kendi adıma söyleyeyim. Şu anda beni dinlemekte olan tanıdıklar e, dostlar, akrabalar kim varsa sizden rica ediyorum. Özellikle lütfen e, telefonunuzu elinize alınız. 212 343 41 41 arayınız. E, açık radyosuz bir Türkiye olsun istemiyoruz. Bir dünya olmasın. Ülkemizin, evet dünyamızın geleceğinde açık radyomuz olsun istiyoruz. E, hem bir yandan o bizim radyomuz hem biz onun bir parçası gibiyiz. Böyle bir ilişki içindeyiz. Bu, bu bitmesin, sürsün istiyoruz. Bu da biraz da sizlere bağlı. Ee, ve telefonu elinize alıp destek desteğinizi iletmenize bağlı. 212 343 41 41 lütfen. Bu, ben de bu destek e, ricasına katılıyorum ama biz beceremeyeceksek yani bir şarkı çalacağız şimdi. Onun arkasından da hiç destek gelmemişse Varol'la Şebnem'den rica edeceğiz. Onlar daha iyi beceriyorlardı. Belki onlar söyledikleri zaman e, gelir e, bir destek. E, fakat bir sonraki parçaya geçelim. E, ben e, biliyorsunuz biz Bob Dylan'dan kronolojik bir sırayla gidiyoruz. İşte anca 1970 yılına kadar varabildik. E, ne kadar bir buçuk sene zarfında. E, halbuki bugünkü seçmede atlıya zıplıya gideceğiz. Yani 1964'ten de bir parça çalacağız. 1975'ten de 2006'dan e, da Bob Dylan'ın son zamanlarından da aslında benim de çalmak istediğim şimdi o Modern Times albümünden 2006'da çıkmış Working Man's Blues. Niye? Çünkü e, açık radyoda siz bizim sesimizi duyuyorsunuz ama sesimizi duymanız aslında genellikle sesi duyulmayan açık radyo emekçilerinin sayesinde oluyor. E, editör arkadaşlarımız, e, teknik masa e, ekibi şu anda telefon başında e, telefonun çalmasını bekleyen saat gece 9'u geçtiği halde e, ve yüzümüzü karaya çıkarmayacağınıza e, eminiz e, bu konuda e, destek ekibi ee, ben onların hepsine de teşekkür ederek aslında bu Working Man's Blues şarkısını çalmak istiyorum. E, açık gazetenin başında sonunda e, işte bazen e, genellikle e, Selahattin'in bir merhaba dediğini, günaydın dediğini duyuyoruz ama şimdi teknik masada Selahattin sen varsın yine değil mi? Bir, bir merhaba da herkese, senin de sesin duyulsun. Merhabalar evet ben varım Güven Bey. E, tamam. E, Siyaha çalan e, şarkıların da yapımcısı e, Selahattin bildiğiniz üzere. E, şimdi yani ben e, izninizle bütün Açık Radyo emekçilerine e, saygıyla e, Bob Dylan'dan Working Man's e, Blues'u çalayım. Ee, ama bu parça uzunca da bir parça çalarken herkesin dinleyen 0212 343 41 41'i arayıp radyosuna ve e, dolayısıyla emekçisi, programcısı, dinleyicisi, destekçisi hep beraber destek olmasını istiyoruz. Beş hattımız da boşmuş. Son derecede uygun bir zaman. Ee, şeyin bardağın e, sekizde beşi boş, üçü dolu. <laughs> Az şey değil. <laughs> yarı, yarı, yarı dolu bardak misali. Evet. Hep beraber. 212, 343, 41, 41. 41. town, starlight by the edge of the creek. The buying power of the proletariat's gone down, money's getting shallow and weak. Well, the place I love best is a sweet memory, it's a new path that we draw. They say low wages are reality if we want to compete abroad. My cruel weapons have been put on the shelf. Come sit down on my knee. You are dearer to me than myself, as you yourself can see. While I'm listening to the steel rails hum, got both eyes tight shut. Just sitting here trying to keep the hunger from creeping its way into my gut. Meet me at the bottom, don't lag behind bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working band blues. While I'm sailing on back, ready for the long haul, tossed by the winds and the sea. I'll drag them all down to hell and I'll stand them at the wall. I'll sell them to their enemies. I'm a trying to feed my soul with thought, gonna sleep off the rest of the day. Sometimes no one wants what you have got, sometimes you can't give it away. Now the place is ringed with countless fools, some of them they've never done man who no woman knows the hour that sorrow comes. In the dark, I hear the night birds call. I can feel a lover's breath. I sleep in the kitchen with my feet in the hall. Sleep is like a temporary death. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these are working band. Well, they burned my barn and they stole my for myself that the sun is sinking. How I wish you were here to see. Tell me now, am I wrong in thinking that you have forgotten me? Now they worry and they hurry and they fuss and they fret. They waste your nights and days. Them I will not forget, but you I'll remember always memories of you to me have clung. You wounded me with your words. Gonna have to straighten out your tongue. It's all true, everything you've heard. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working bad blues. you, my friend, I find no blame. Wanna look in my eyes, please do. No one can ever claim that I took up arms against you. All across the peaceful, sacred fields, they will lay you low. They'll break your horns and slash you with steel. I say it, so it must be so. Now I'm down on my luck and I'm black and blue. Gonna give you another chance. I'm all alone, I'm expecting you to lead me off in a cheerful dance. I got a brand new suit and a brand new wife. I can live on rice and beans. Some people never work I'm gonna lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit. Working Man Blues'du dinlediğimiz parça Bob Dylan'ın Modern Times albümü 2006 yılından geldi ve Açık Radyo'nun emekçilerine adadı Güven Hoca. Ee, bir sonraki parçayı da ben anons edeceğim ama arada e, eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı? Ben yoksa devam edeyim mi kendi şeyimde? Ben konuşacağım. Güzel. Varol kaçak dolu ondan bahsetti. E, hatlarımız ha. oldukça boş. 8 hattımız var bu sene. E, bunların 6'sı şu anda boş. Seçmeyen gözlerimle bakıyorum. 6 hattımız boş. 2 hattımız içinde minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Herkese evet. rastlan olamıyor tabii. Kolay bir şey değil. Değil. Birazdan gelmek üzereymiş. Gelince <laughs> trafikte takılmış. takılmış. O yüzden e, destek bize emanet. Yok memoyu yatırıyor bence. Sonra <laughs> evet. Evet. Şimdi açık radyo çok değerli bir şey. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Herhalde aksini düşünen yoktur. Bir anlamda da e, bu e, ve 22 yıldır öyle ya da böyle ne, bir sürü badire atlatarak bugünlere geldi. Hatta 23'e doğru gidiyoruz. 22 de çoktan bitti. Ve buna e, büyük bir ihtimamla yaklaşmamız gerek. Ne dersiniz? Ha, bardaktan bahsettin. Yani bu da kırılgan bir yapı. Denge bozulmaması lazım. Evet ve her sene olabildiğince artan bir e, tempoyla da Açık Radyo'nun dinleyicileri desteklemeye devam ediyor. E, Açık Radyo'nun yayında olduğu süre bir insan ömrünün neredeyse işte üçte biri ya da dörtte biri gibi azımsanmayacak bir süre. E, Açık Radyo'yu ilk kuranlar bile muhtemelen hiç böyle bir noktada olacağını düşünmemişlerdi ama bayrak yarışı şeklinde e, işin başında Ömer Bey tabii ki onsuz olmaz ama e, bine aşkın insan bugüne kadar açık radyoda e, program yapmış. İşte Varol, ben, Güven, hiç hayatta radyo ile ilişkimiz tamamen tek taraflı. Mahir'i saymıyorum çünkü o biraz daha <laughs> profesyonel, radyo <laughs> profesyonel Yok canım, gelme. Ama... Beni de saksıda yetiştirmediler içeride yani. <laughs> evet ama, e, ama e, yani bizim için radyo ile ilişki tamamen tek yanlı pasif olarak işte yarım kulakla dinleme ilişkisiydi. Bütün hayatımızda da bu böyleydi. E, bu tamamen değişti ve bence bu da çok acayip bir şey. Bine aşkın belki bin yüzü aşkın insan radyocu oldu. Muhtemelen bunların hemen hemen hiçbirisi ya ben bir radyo programı yapsam diye aklından geçirmiyordu başta. E, açık radyoyu duydu. Kendisi gibi bir şeylere meraklı olan, bir şeylerin e, taşın kaldırıp dibinde görmek isteyen insanlara, e, bilgiye e, saygı duyan insanları duya duya bu insanlar da ya biz de yapsak demeye başladılar bence sadece evet dinleyicileri, evet radyonun kendisi ama programcıları da çok ilginç bir şey. Çünkü hepsi tamamen amatör olan dünyanın bütün renklerinden, seslerinden bize bahseden e, beş benzemez, hiç hiç her biri başka bir dünyada yaşayan 1100 küsür insan hepsi bu radyonun küçük binasına gelip bu, konuşan kutudan bir şeyler anlatmaya çalıştılar insanlara. Bence olağanüstü bir deney. Belki de sıra sizde. <laughs> o da mümkün her zaman Açık Radyo'da. Peki evet. şimdi e, Varol abi sen şarkıyı söylemeden önce ben de şöyle iddialı konuşacağım. Tamam. Şimdi bakıyorum hatlarımıza. Sanıyorum e, evet şu anda bir ekranda sıkıntı var. Hatlar Oo, bomboş. Eyvah. Bayıltmışız insanları. Eyvah. Şimdi çalacağımız Bana parça biraz uy- estağfurullah. <laughs> şimdi çalacağımız parça biraz uyandıracak. Ben de iddialı konuşacağım. Ee, ya şimdi arayın radyoyu. 0212 343 41 41 şu an çevirin. Parçayı beğenmezseniz kaparsınız kardeşim. Hmm. Radyo, radyoculuk olunca pazarcılık yaptım. <laughs> evet. Oralar. Evet. Hmm. Ben Bob Dylan'ın enteresan bir dönemine götüreceğim sizleri. Henüz daha siz oralara gelmediniz. Traveling Wilburys dönemi. Efsane bir grup. Ee, çok da güzel parçalar yaptılar. Şimdiki parçamız da çok anlamlı aslında. Aynı açık radyo gibi dikkatli olmamız gereken bir şey. Dikkat kırılır. Handle with care. Evet, e, parça çalarken numaramızı hatırlatalım tekrar. 0212 343 41 41. 41. programında evet. <laughs> demiştik ki Açık Radyo'nun e, sandığımızdan daha fazla dinleyicisi ve destekçisi var diye. E, bir, daha düşününce... Bizim program için söz konusu değil sanıyorum bu. E, evet hatlarımızın hepsi bomboş. Evet. E, şu anda olmuyorsa da olmuyor. Kahve bardaklarımıza ağlıyoruz. 3 bölü 8 doğru. Evet. Bu arada tekrar etmekte fayda var. Hakikaten bu radyonun varlığı Altı abi sen az önce söylüyordun. 22 yıldır süre gelmesi son derece önemli ve Türkiye'deki topluluk çabasıyla, topluluğun kendi içinde bir şeyler yapmasıyla olan çok çok ender, bir elin parmaklarını geçmeyen örnekten bir tanesi. Dolayısıyla eğer radyoyu dinliyorsunuz, eğer dinleyici destek projesini bütün gün dinlemekten yorgunsanız yine de unutmayın. Bu şans sadece senede bir kere geliyor. Siz de şimdi telefonunuzu alın ve 0212 343 41 41'i arayın. Açık Radyo'ya yarım saat veya bir saatlik programlara destek olarak e, siz bu ailenin parçası oluyorsunuz ve bir yıl daha e, sabit kalmasına destekte bulunuyorsunuz. Ben artık konuşamıyorum. Evet. Üstelik bunun için 9'da taksit yapılabiliyor. Bunu da belirtelim. Kredi kartına 9 taksitle ödeyebiliyorsunuz katkınızı. İster yarım saat ister bir saat. Açık Radyo'yu bu saatte dinleyen yok mu? Yok galiba. Pazar akşamı biz, demek saat 21.32 itibariyle radyo dinleyen yok mu? Oo, bir kişi ee, evet. Güven abi sen mi arıyorsun yoksa? <laughs> Ee, ben ben aradım çünkü evet yani çok moraliniz bozuldu anlıyorum. Aslında ben de aramadım. Selahattin'e rica ettim. O telefon e, efekti e, yapıyor arkadan. E, yok aslında benim şöyle bir düşüncem var. Belki herkes bilgisayardan, internetten e, yapıyor desteğini. Çünkü bizim genç bir dinleyici kitlemiz olabilir. Onlar öyle telefonla konuşmak falan gibi saçmalıklarla uğraşmak istemiyor olabilirler. Dersler yani moralinizi bozmayın ama bir telefon çalsa sahiden e, iyi oluyor programda değil mi? Çok çok iyi oluyor. Ee, yani şu bakımdan moral buluyoruz. Hani sadece bu program için değil ama radyonun hakikaten ben her destek projesi bitiminde buradan çıkıp oh tamam bir yıl daha açık radyo var dediğimde ya en azından o yılın bazı günleri aklıma geldiğinde iyi hissediyorum e, kendimi. Sanıyorum radyonun dinleyicisi de genelde öyle hissediyor. Çünkü iyi hissedecek pek de fazla şey yok etrafta. <laughs> evet e, ben de şunu söylemek istiyorum. E, internet üzerinden bile bağışlarını yapsalar yukarıda bekleyen 8 tane pırıl pırıl arkadaşımız var. Arasınlar ben internetten yaptım desinler. Bu bizi çok mutlu edecek. Oo yine hepsi boşalmış. Neyse peki bizi dinliyorsa eğer şu anda son birkaç dakika önce. E, Varol abi senin akrabaları artık bağlantılı. <laughs> Biz tükettik çünkü sanıyorum bizimkileri. <laughs> ya akrabalara gerek yok. Şimdi bana mesela bir mesaj geldi Ankara'dan arkadaşımız Işıl Hasdemir Arıca'dan. Diyor ki moral bozmayın biz bilgisayardan destek olduk bile ve de şu, tam, şu anda sizi dinliyoruz. Tam diyor. kastettiğim yani, buydu benim de evet. gençler dinliyor bizi <laughs> şu anda. İyi harika. Evet. Yaşasın gençler. Peki ama telefonlarda çalsın yani ona bir itirazımız işte yok. Onu demek istiyorum yani internetten destekte bulunduk diye e, destekte bulunduk diye arasından Hem arkadaşlarımıza bir moral olsun hem bize bir moral olsun. Burada gerçekten isimsiz kahramanların çok desteğe ihtiyacı var. Evet gençler demişken o zaman bir sonraki parçamızı çalalım. Şebnem Hanım siz anons etmek ister misiniz? Tabii ki. Büyük bir zevkle Bob Dylan'ı çok severim. Ee, Planet Waves 1974 e, albümünden öyle anlıyorum. Forever Young Slow version'mış. Evet gençler demişken. <laughs> daima genç. Daima sonsuza genç kadar kalacak. Genç. Hadi bakalım sonsuza kadar genç kalsın diye şimdi 0212 343 41 41 arayıp Açık Radyo'ya destek oluyoruz. God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung and may you stay stand upright and be strong, and may you stay. Forever. Bob Dylan'dan Forever Young, Sonsa Kadar Genç isimli parçayı dinledik. Bu sırada parça çalarken e, bazı telefonlarda çaldı. E, ve sanıyorum yeni destekler var. Bunun arayanların bir kısmı tabii e, The Big programı sırasında aramıştı. Bir kısmı bizim programı zamanlar değişirken sırasında aradı. Şimdi son listemiz, destekçilerimiz teşekkür edilsin. Ee, size evet liste önümüzde ve Şebnem Hanım'la birlikte şimdi sırayla sizlere okuyacağız destekçilerimizin isimlerini. Şeref Yazıcıoğlu. Zeliha Çiftçi. Işık Didem Çalış. Zühal Damla Çalış. Erol Malçok. Tolga Güleç. Yücel Güzeldere. E, Alfa Deniz Özaltın. Refik Coşkun. Işıl Arıca. Zeynep Arıca. Sinem Yenisey. Erol Turan'a teşekkür ediyoruz. Bizi bu saatte destekledikleri için. Evet bu saatte de radyo dinleyen varmış. Şimdi e, bize tabii biz yaşlı bir ekip olduğumuz için içeriden e, monitörü göremiyoruz. Yaş ortalamamız bizim sanıyorum 350 falan oldu toplam daha doğrusu pardon ortalama değil de. E, Bob Dylan da dahil mi? Bob Dylan da dahil olmak onu, onu çıkartırsak 37'ye düşüyor. <laughs> evet. Evet. Bob kusura bakma biz esprili bir program yapıyoruz böyle kendimizce. E, ama içerideki ekranı göremiyorduk. Şimdi e, umut vermiş olacağız ki içeriye bir ekran getirdiler bize daha yakından görelim diye. Hatta getirdikten sonra da sağ olsunlar şimdi görüyor musun abi şeklinde bir yorumda aldık. o, o serbest ne demek? Serbest şu anda 8 hattımızın da serbest olduğunu gösteriyor. Evet, Açık Radyo bir yıl daha yayını devam ettirebilsin e, diye yapılan ve senede sadece aslında 9 gün boyunca yapılan bu dinleyici destek projesinin ikinci günündeyiz. Fena da gitmiyor aslında destek projesi bu e, sene ama e, daha da iyi gitsin istiyoruz hep beraber. E, bütün yıl beraber birlikte bir şeyler aldığımız radyoya bir şeyler vermek, geriye vermek amaç. Evet Mahir ben aslında e, senin özel rican üzerine Bob Dylan da arayıp destek olacakmış falan diye duydum. Oldu mu öyle bir şey doğru mudur bu? Abi Bob Dylan aradığı zaman zaten kapatıp gidiyoruz destek projesi yapmayacağız. <laughs> <laughs> Ama listeye gecikmeli geliyor. Onu Bakalım da, he, bekleyelim evet, evet e, artık. Vallahi yani Ömer Bey'e ve sevgili Eraslan Sağlam'a zaten e, sevgimiz, saygımız çok e, takdir demeyelim estağfurullah ama şey yani şu şu yarım saattir program yapıyoruz benim yüreğim tükendi çünkü karşımda liste baştan aşağı sekiz tanesi serbest yazıyor. İnsan istiyor ki sekiz attın sekizde dolu olsun destekler coşsun aksın durmasın. sekiz tane serbest hatta bakıyorum şu anda Hmm, gerçekten insanı zorlayıcı bir şey. Ego ne garip şey değil mi? İnsan böyle kendi değerine dair e, çıkarımlar yapıyor böyle o sekiz hattın yeşil ve serbest olarak görünce. Yani en azından ben, ben, ben yapıyorum. Nereden çıkarttım <laughs> bunu hiç anlamadım. Çok karışık bir üç dünya var abi benim. Neyse ben bunu evet, bir daha çok derinlere gittiniz. Peki ben şimdi <laughs> o zaman bir e, şarkı anons edeyim. Aslında az önce Forever Young dedik yani açık radyo aslında elbette e, her daim genç olan e, içimizde e, her daim genç olan birisi varsa bu da Ömer Madre'dir. Bu şarkıyı ona da aslında e, adamış olalım. E, şimdi benim çalmak isteyeceğim şarkı da aslında açık radyoyu tarif eden bir şarkı. En fırtınalı zamanlarda insana sığınak olan bir yer açık radyo sahiden. Bob Dylan da öyle diyor zaten. Blood on the Tracks albümünden 1974. E, fakat şarkıyı anons etmeden önce bir kez daha söyleyeyim. Hatta beraber söyleyelim değil mi? 0 212 343 41 41 Shelter from the Storm. Twas in another lifetime one of toil and blood. When blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured I'll always my best for her, on that I give my word. In a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was a little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. I was burned out from exhaustion, buried in the hail, poisoned in the bushes and blown out on the trail hunted like a crocodile ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Suddenly I turned around and she was standing there with silver bracelets on her wrists and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us, something that's been lost. I took too much for granted, I got my signals crossed. Just pretending till it all began on a non eventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. the deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount. But nothing really matters much, it's doom alone that counts. And the one eyed undertaker, he blows a feudal horn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I've heard newborn babies wailing like a moaning dove. An old man with broken teeth stranded without love. Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. In a little hilltop village they gambled for my clothes. I bargained for salvation and she gave me a lethal dose. I offered up my innocence. I got repaid with scorn. Come in, she said, I'll give you a shelter from the storm. Well, I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line. Beauty walks a razor's edge, someday I'll make it mine. If I could only turn back the clock to when God and her were born come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Blues'tan dinledik. Shelter from the Storm e, benim pek sevdiğim bir parçadır. Bu arada da e, bizden sonraki e, programımızın yani program komşumuz programımızın yapımcısı ve sunucusu Akif Burakatlar bizimle ve sevgili arkadaşımız Akif hoş geldin. Hoş bulduk. 14. Radyo Şenliği'nin e, ısrarla devam ettiğini görüyorum. E, yolda gelirken de e, kulaklığımda e, yayını e, dinlerken <clears throat> bir önce yetişip e, neşenize neşe katmaya geldim. Öyle söyleyeyim. Çok evet. teşekkür ederiz. Ee, ve bütün arkadaş ve akrabalarından önümüzdeki 7 dakika içinde ne destek yapıyorlarsa şey yapıyor musun, istiyor musun? Bunun için önce isterseniz telefon numarasını bir kez daha hatırlatalım. E, oldu olacak. Hep birazdan hatırlatalım görünür şekilde. 0212 343 41 41 Yörüngeden ses biraz geç geliyor bazen. O yüzden <laughs> evet, 41, pardon, istemeden. <laughs> E, ben de ama şunu söyleyeyim. E, telefonun yanı sıra Twitter'dan da aslında bir takım destek e, mesajları yağıyor. E, herkesin ismini göremiyorum ama e, Gözde Pelisler, Nevin Siyah Tuna, e, Nur Köroğlu, Hatice Asya Sağlık, Havva Hazer, Nazlı Toprak, e, Nesrin Özen ve Murat Meriç de bize destek vermişler Twitter'dan. Twitter hesabımızda tabii e, Dylan Altıra çıkardı ya da zamanlar değişirken etiketiyle görmeniz mümkün duyuruları oradan e, yapmaktayız. Evet saatlerimiz 21.51 artık son dakikalarımız içindeyiz bu akşam için. E, ama bir yandan da teknik arkadaşlarımız bize e, internet üstünden de sadece telefondan değil çünkü 8 hattım serbest görünüyor sıkıştırayım ama e, internet üstünden de önemli miktarda destek geldiğini söylediler. Şimdi gelebilirse eğer programımıza son vermeden e, program boyunca kaç destek ilave gelmiş olduğunda anons etmeye çalışacağız. Bugün toplam kaç destek olmuş onu da anons edeceğiz. Ee, internet üzerinden de destek vermiş olan dinleyicilerimize tabii ki e, sevgi, saygı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi 8 hattın boş olduğunu söyledin. E, söyledim valla çünkü öyle. Artık o zaman doldurma sorumluluğu da bence sana ait. O Hı. yüzden ben dışarı Devam çıkıp et. hemen <laughs> bir telefona şey yapayım <laughs> geçeyim o zaman. Ee, evet 21.52 o zaman galiba son bir parça çalacak zamanımız var. Ne çalalım? Evet ne çalalım? Liste önümüzde ee, bence Bob Dylan çalalım. Bob Dylan çalalım. Bob Dylan <laughs> ilginç. Çalmadığımız bir şeyler olsun. Bob Dylan çalalım. Bob Dylan'dan biraz böyle daha heyecanlı, hareketli bir parça çalalım. Bunun hikayesini aslında programda e, o dönemi e, geçerken anlatmıştık. When the Ship Comes In isimli hmm. bir parça. Bob Dylan'ın e, Kurt Weill'ın e, Üç Kuruşluk Operası'ndan esinlenerek yazdığı bir parça. John Baez'in aktarmasıyla bir otele gidiyorlar Bob Dylan'la John Baez. E, işte o otelde Bob Dylan henüz e, Baez kadar büyük bir şöhret değil. İşte ona biraz e, hakir görülüyor, tepeden bakılıyor. O da odaya çıkmış, daktilosunu açmış ve beş dakika içinde bu parçayı yazmış. Parça, bahse konu parçada When the Ship Comes In, gemi geldiğinde işte e, Üç Kuruşluk Opera'daki meşhur, meşhur o siyah evet. korsan gemisi evet. geliyor herkese. Bu arada listede geliyormuş onu da öğrendik. Bu gemi geldiğinde her şey değişecek yani biraz çok da açık olmayan bir şekilde her şey değişecek. Ee, her şey böyle kalmayacak. Bazen de iyiye doğru değişecek. Onu da söyleyelim. Evet şimdilik küçük minik liste geldi. Ee, hemen destekçilerimizin isimlerini okuyalım. Gözde Pelister. Şevki Çepa. Tuna Çepa. Figen Küşümler. Nevzat Fresco. Ve Elvan Altan. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yemi geldiğinde. Ben de Şevkamzin. Evet. the time will come up when the winds will stop and the breeze will cease to be breathing. Like the stillness in the wind before the hurricane begins, the hour that the ship comes in. And the sea will split and the ships will hit, and the sands on the shoreline will be shaking and the tide will sound, and the waves will pound, and the morning will be a breaking. The fishes will laugh as they swim out of the path, and the seagulls will be smiling, and the rocks on the sand will proudly stand. The hour that the ship comes in. And the words that are used for to get the ship confused will not be understood as the spoken. For the chains of the sea will have busted in the night and be buried at the bottom of the ocean. Telefon numaralarımızı e, gemi yaklaşırken bir kez daha anons edelim. 0 212 343 41 41 on the deck the hour that the ship comes in and the sands will roll out a carpet of gold for your weary toes to be a touching And the ship's wise men will remind you once again that the whole wide world is wide. jerk from their beds and think they're dreaming. But they'll pinch themselves and squeal, and they'll know that it's for real. The hour that the ship comes in. And they'll raise their hands, saying, We'll meet all your demands. But we'll shout from the bow, Your days are numbered. And like Pharaoh's tribe, they'll be drowned in the tide. And like Goliath, they'll be conquered. genç Bob Dylan'dan dinledik. Müthiş bir parça. When the Ship Comes In. Ee, saatlerimiz 21.57, 26 Mart 2017. Yine bir pazar akşamı Bob Dylan'ın 50 yılı aş aşan müzik serüveninin izini sürdüğümüz programımızda bu hafta biraz daha e, radyomuza desteklerin izini sürdük. Öyle diyeyim. Ve e, bugün küs sayı biraz önce geldi. Ee, bu saat itibariyle sabahtan beri radyomuza 223 dinleyicisi destek vermiş durumda. Şu anda da bir hattımız dolu. O dinleyicimize desteğini yaparsa. Yedi hattımız da aslında boş bu. Şu demek yani program bitmesine yaklaşık. <laughs> 30 saniyemiz kaldı. Yedi <laughs> ararsa e, 230 sayısını bulabiliriz. Neden olmasın? Ee, onu onu geçme. <laughs> Sen evet. Peki şey Peki, e, perspe perspektif aldım. istiyoruz abi. Perspektifi verelim. E, haberler iyi. E, tüm zamanların en yüksek pazar günü, ikinci pazar günü Hı. E, sayısını tuttuk. Daha doğrusu desteğin ikinci günü, ilk pazar günü diye düzelteyim kendimi. Tamam. Rakamını tutturduk sanıyorum. Daha önce 2014 yılında 202 kişi destek olmuş. E, buydu en yüksek rakam senin az önce okuduğun rakam itibariyle 223 kişi olmuşuz. İşte ondan da, fazla. Çok, diyor, diyordum evet. ya açık radyoyu sandığımızdan fazla dinleyeni, sandığımızdan fazla destekçisi, sandığımızdan fazla seveni var diye bitirelim. Hepimizin de ihtiyacı var o yüzden haberler iyi. Evet Twitter'dan destek olanlar da devam ediyor. Ben de bir taraftan ona bakıyorum onu söyleyeyim e, Nihan Bora, Jülven Türkiye, Osman Sapmaz, e, Şevki Çapa isimli dinleyicimiz de Dylan Açık Radyo programını dinledim rahatladım diye yazmış. Budur yani. Evet çok teşekkür ederiz ve biz programımızın sonuna geldik ne yapalım? Bitirelim mi devam mı edelim? <laughs> ne yapalım saçma sapan. <laughs> Akif burada. Devrediyoruz o zaman. Peki. E, o zaman son kez bir e, öncelikle e, bugüne kadar veya bugün sabahtan bu saate kadar destek veren bütün dinleyicilerimize bir kez daha çok teşekkür etmek istiyoruz. E, ama ıı, ellerinizi korkak alıştırmayınız lütfen. E, bir daha bir daha desteklerinizi bekliyoruz. Birazdan bir şey yapalım mı? Telefon anonsumuzu son kez yapalım bu akşam için. Ee, önümüzde daha bir hafta var, bir maraton var. Ee, Ömer Bey'e, sevgili Eraslan'a e, nefeslerine kuvvet. Yukarıda telefonları alan, e, yemek evet, yapanlara, e, teknik masaya, teknik masaya, evet herkese e, kolay gelsin diyelim şimdi. Diyelim ve telefonumuzu anons edelim. 212 343 41 41 ve çıkmadan önce Zeynep Arıca son isim bizim programımız saati içinde desteğini veren ona da çok teşekkür ederim. Zeynep Arıca Açık Radyo programcılarındandır. Hem de sanıyorum ki e, en genç yaşta program e, yapmış olan programcılarımızdan bir tanesidir sevgili Zeynep. E, Orfeus'un izinde isimli çok çok güzel bir klasik müzik programı yapmıştı. E, buradan kendisine de bir e, sevgilerimizi iletelim. Sevgi selam iletmiş olalım. E, evet yakın bir zamanda yeni bir programla da aslında Zeynep aramızda olacak diye düşünüyoruz. Öyle umuyoruz. Ben de kendisine buradan bir selam gönderiyorum o halde. Okey. Ee, hoşçakalın. Ben heyecandan konuşamıyorum yine. Hoşçakalın. Zamanlar değişirken destek özel programı bu hafta için sona erdi. Şimdi... E Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la başladık. Robin Tayar'la devam ettik bu akşam. Onlara da teşekkür ediyoruz değil mi? Maya Tibet Hudu'da destek olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> evet. İşte budur. İşte budur. <laughs> Akif bak nereden aldığını biliyorsun yani.